боби с ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри сардис бинавис он ки ҳафт рӯҳи худо ва ҳафт ситора дорад чунин мегӯяд ман корҳои туро медонам ту гӯё зиндаӣ лекин дар асл мурда ҳастӣ мебинам ки дар назари худои ман корҳоят комил нестанд бедор шав ва он чиро ки боқӣ мондааст устувор гардон чунки он дар дами марг аст бинобар ин чизҳои қабулкардаву шунидаатро ба ёд ор ва ба он итоат намуда тавба бикун агар ҳушьёр нашавӣ ман барои ҷазо додан мисли дузд ногаҳон ба сарат меоям ва вақту соати омаданамро нахоҳӣ донист бо вуҷуди ин дар сардис назди ту якчанд касон ҳастанд ки либоси худро доғдор накардаанд ва онҳо бо ман либоси сафед дар бар намуда мегарданд чунки лоиқи ин ҳастанд касе ки бар бадӣ ғолиб меояд либоси сафед мепӯшад ва ман номи ӯро аз китоби ҳаёт ҳаргиз кӯр намекунам балки номашро дар ҳузури падари худ ва фариштагони ӯ хоҳам хонд ҳар кӣ гӯш дорад он чиро ки рӯҳи худо ба ҷамоатҳои имондорон мегӯяд бишнавад ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри филаделфия бинавис ҳамоне ки пок ва ҳақ аст мегӯяд ҳамоне ки калиди шоҳ довудро яъне қудрати подшоҳӣ дорад ва чун дарро кушояд ҳеҷ кас онро пӯшида наметавонад ва пӯшад ҳеҷ кас онро кушода наметавонад ман корҳои туро медонам нигар пеши ту даре кушодаам ки ҳеҷ кас онро пӯшида наметавонад медонам ки ба қуввати ками худ нигоҳ накарда ба каломи ман итоат кардӣ ва аз номи ман рӯй нагардондӣ одамоне ҳастанд ки худро яҳудӣ меноманд лекин дар асл чунин нестанд балки дурӯғ мегӯянд جماعت شیطان هستند بین من آنها را وادار می کنم که آمده به پیش پایهای تو سجده کنند سپس خواهند دانست که من تو را دوست می دارم از بس که به سخن من گوش داده طاقت کردی من نیست تو را از زمان سنجیش که برای امتحان همه ساکنان زمین به دنیا می آید خلاص می کنم ман ба зудӣ меоям он чиро ки дорӣ нигаҳ дор то касе тоҷатро яъне мукофотатро нагирад касе ки бар бадӣ ғолиб меояд ӯро дар хонаи худои худ мисли сутун ҷо хоҳам кард ки ҳаргиз ронда нахоҳад шуд ман бар ӯ номи худои худ ва номи шаҳри худои худ яъне уршалими навро хоҳам навишт ин шаҳр аз ҷониби худои ман аз осмон фуруд меояд ҳамчунин номи нави худро низ бар ӯ хоҳам навишт ҳар кӣ гӯш дорад он чиро ки рӯҳи худо ба ҷамоатҳои имондорон мегӯяд бишнавад ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри лаудикия бинавист همانه که نامش آمین یعنی شاهدی وفادار و راستی و پیشوای آفریده های خداست چنین میگوید من کارهای تو را میدانم تو نگرم هستی و نه خنوک کاش که یا خنوک می بودی یا گرم از بس که نگرم و نه خنوک بلکه شیرگرم هستی تو را از دهان خود قی کنم تو میگویی من بای هستم ثروتی زیاد جمع کردم و به چیز محتاج نیستم اما نمیدانی که تو ناچیز بیچاره قشاق کور و لوچ هستی به تو مصلحت میدهم که از من تلای در آتش صاف شده را بخری تا که بای شوی از من لباس سفید بخر تا که شرمندگی لوچیت را بپوشی боз аз ман марҳам харида ба чашмонат бимол то ки бино шавӣ ҳар киро дӯст дорам сарзаниш ва тарбия мекунам пас саъю кӯшиш намо ва тавба кун инак назди дар истода тақтақ мекунам касе овози маро шунида дарро кушояд даромада бо ӯ хӯрок мехӯрам ва ӯ бо ман ба касе ки барбадӣ ғолиб меояд иҷозат медиҳам ки бо ман бар тахтам нишинад чунон ки ман бар бадӣ ғолиб омадам ва бо падари худ бар тахти ӯ нишастам ҳар кӣ гӯш дорад он чиро ки рӯҳи худо ба ҷамоатҳои имондорон мегӯяд бишнавад